koliko je oni starih djedova u određenim džamijama, ovo se ne odnosi naravno na one prisutne, kritikovalo mladiće koji dolaze u džamiju. Zbog čega ih je kritikovalo? Kritikovao ih je zbog toga što kaže malo raširi noge kad stani. Kada hoće klanjati raširi noge malo ovako. A njegov sin širi noge po kafani. Njegov sin noge digo na sto u kafani. Nije ga briga što njegov sin ne pada na seždu, nego je njega briga što je onaj musliman došao i pao Allahu na seždu. Vala haula vala kuvate illa billah. On nalazi mahanu onome koji klanja pored njega i pada Allahu na seždu. I uprko tome da ne govorimo što nije pogriješio. Nego mahana je u njemu. A nije mahana u njegovom sinu i njegovoj kćerki koji su daleko, daleko od pravoga puta. Ovo je prebacivanje onih vlastitih grešaka i mahana i sakrivanje sa napadom na drugi. Ne napadaj drugi jer ljudi vide tvoje mahane. Ne govori o svojim vrlinama jer ih ljudi dobro vidi. Nemaš potrebe kazati ja sam ovakav ili onakav ljudi vide kakav. Koliko je onih koji se hvale i hvale, a čim okrene leđa kaže mu Boga ti nemoj se hvaliti, svi te dobro poznajemo. Znamo svi kakav. Zašto ima